พุทธังอายุวัฒนังชีวิตังยาวนิพานังสารนังกัจฉามิธรรมังอายุวัฒนังชีวิตังยาวนิพานังสารนังกัจฉามิ สังขังอายุวัฒนังชีวิตังยาวนิพานังสารนังกัจฉามิโทติยามปีบุตทางอายุวัฒนังชีวิตังยาวนิพานังสารนังกัจฉามิ โดติยามปิธรรมังอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิพานังตสรนังกัจฉามิโดติยามปิสังขังอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิพานังตสรนังกัจฉามิ ตาติยามเอบุตทางอายุวัฒนังชีวิตังยาวนิพานังสารนังกัจฉามิตาติยามปีธรรมังอายุวัฒนังชีวิตังยาวนิพานังสารนังกัจฉามิ ตาติยามปีสังขังอายุวัฒนังชีวิตังยาวนิพานังสรนังกัจฉามิวายโยจาพุทธคุณังอรหังพุทโธอิติปิโสภควานามานิหังอรหังธรรมาสมุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิโท อนุตาโลปุริสธรรมสาลาธิสัทธาเดวามนุสานะพุทโธภควาติวายโยจะทำเมตังอรังลุโทอิติปิโสภควานามามิหัง สวาคาโตภควตาธรรมโมสันิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิตุปัจจตังเวทิถาโพวิญโยเหติ วายวจาสังขานังอรังฤทธอยติติโสปะกวานามามิหัง โสปฏิปันโนปะคะวะโต สาวกสังโฆ โอชุปฏิปันโนปะคะวะโต สาวกสังโฆยายะปฏิปันโนปะคะวะโต สาวกสังโฆ สามีจิตปฏิปันโนปะคะวะโต สาวกสังโฆ ยาบีดังจัตตาลิปุริสายุคานิอาถาปุริสปุคลา เอสะปะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโย ปาหุนยโยดักขินยโย อัญชลิกลานิโยอานุตตาลังกุญญาเกตังโลกาสาติธาตุปริสุภานุภาเวนะ สัพพะทุกขาสัพพะปยาสัพพะโลกาเวมุจันเต เอเตอุตามะโตติยังสัพพทิสัพพะตาตายาสัพพะวันตังโลกัง เมตตากรุณามุติตาเบคาสขเตนะเจตสาจาตุติสังบลิตวาวิหารเต โทขังสุปฏิโทขังปฏิพุชเต นาปะปะกังทุปินังปัสเต มนุษยนังปิโยโหติอมนุษยนังปิโยโหติเดวตาลคันเต นาสักขีวาวิสังวาสัทธังวากามเตโตวันดังจิตตังพมธิยาติโมควันโนวิปัสสิดาติอาสมโมโหกลังกโลติโอตริอาปติวิจันโตธรรมะลูกุบะโคโหติเอเตอุตมาโตติยังอเวลังอเวลาสุขจิวิโน กาตังบุญยังบาลังไมหังสเปบาคีบวันดุเต ภาวตุสาปมังคาลังละขันดุสาปเดวตาสาบาบุตานุภาเวนะสบาธรรมานุภาเวนะสบาสังขานุภาเวนะโสเทโยนตนิลันดลังอลังบุถอยดิปิโสบกวานามามิหังเตโชจ่าพุทธาคุณังอลังบุถอยดิปิโสบกวานามามิหัง อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิโทอนุตตาโลปุริสธรรมสาลาทิสัทธาเดวมนุสานังพุทโธภควาติเตโชจธรรมเมตังอรหังพุทโธอิติปิโสภกวานามามิหังสวาคาโตภควตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอปัสสิโก โอปัญญายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยเฮติเปโชจะสังฆานังอรังบุโทอิติปิโสปะวานามานิหังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาดีดังจัตตาลิปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคลา เอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยดากินยโยอัญชลิกลนิโยอนุตตาลังบุญญาเกตังโลกาสาติ ทาตุปริสุภานุภาเวนะสาบาทุขาสัพปยาสัพพโลคาเวมุจันติ เอเตวุดามาโตติยังสัพพทิสัพพตตายาสัพพวันตังโลกัง เมตตากรุณามุทิตาเบคาสกเตนิเจตตาจาตุติสังบลิตวาวิหารติโตขังโทบาติสุขังบาติปุชตินาบาบกังสุปินังปัสติ มานุสานังเบียวโหติอมนุสานังเบียวโหติเดวตาลาคันติ นาสกิวาเวสังวาสัทังวากรรมติ โตวันดังจิตตังสมาธิยาติโมควันโนวิปัสสิตติอาสัมโลกลังกโลติอุตตาลิงอปาติวิชันโดพมาลุกุกะโคติ เอเตวุตามโตติยังอเวลังอเวลาสุขจีวิโน กาตาบุญญาบาลามยังสเพดาคีพระวันตุเตภาวตุสาปมังคาลังรักขันตุสาบเดวตาสาบาบุทานุภาเวนะสบาธรรมานุภาเวนะสบาสังขานุภาเวนะโสทิโอนตุนิลันดาลังนังมุตอยติปโตบอกวานามานิหังอาโปจาพุทธาคุนังอรังมุตอยติปโตบอกวานามานิหังอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมบันโนสุขาโตโลกาวิโทอนุตตโลปุริสธรรมสาลาธิสัตตาเดวามนุตตานังรุทโธปกวาติอาโปจาธรรมเมตังอหังรุทโธอิติปิโสปกวานามานิหัง สวาคาโตภควตาธรรมโมสันดิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวริถาโพวิญโยหิติ อาโปจาทั้งทานังอนังบุโตอิติปิโสบกวานามามิหังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิบันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆยะดีดังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภะคาวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยดาคินโยอันชลิกาลนิโยอนุตาลังบุญญาเกตังโลกาสาติ พาตุปริสุภานุบาเวนะสามบาตุฆาสัพพยาสัพพโลคาเวมุจันเตเอเตวุตามะโตติยังสัพพาสิสัพพตตายาสัพพวันนางโลกัง เมตตากาลุนามุติดาเบคาสกเตนเจตสาจาตุติตั้งบริตวาวิหารเตโตขังทุปาเตสุขังปฏิบุจเตนาปะปะกังสุปินังปัสเต มนุษานังปโยโหติอมนุษานังปโยโหติเดวกาลคันตินาสกิวาเวสังวาสัทังวากามเตโอวันนังจิตังสมาธิยเตโมคาวันโนวิปัสิระเตอาสมุทโหกลังกโลเตโอตาลิงอปาติวิชันโตพามาลุกุบะโคโหติเอเตวตามาโตติยังอเวลังอเวลา สุขจิวิโน สาตังบุญยังบาลังไม่หังสัพเพบาคีพวันตุเตภาวตุสาปมังคาลังลาคันตุสาปเดวตาสาบาบุทธานุภาเวนะสบาธรรมานุภาเวนะสบาสังขานุภาเวนะโสติโอนตุนิลันดลังอนังลุโตติปิโสบกวานามามิหังปาทวิจาพุทธาคุณังอนังลุโตติปิโสบกวานามามิหังอรังธรรมาสัมพุทโธ วิชาจารณาสัมปันโนสุขาโตโลกวิโทอนุตตาโลปุริสธรรมสาลาติสัทธาเดวมนุษสานังพุทโตปกวาติตาทวิจาธรรมเมตังอรังบุตโตอิติปิโสปกวานามานิยังสุขะโตภควาตาธรรมโมสันดิติโกอาคาลิโกเอปัสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยเฮเต ปาตาวิจาสังหานังอนังบุโธอิติปิโสบกวานามามิหังตัวปิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนปะคะวโตสาวกสังโฆญาติดังจัตตาลิปุริสยุคานิอาตาปุริสบุคลาเอสะปะคะวโตสาวกสังโฆอาวุนโยปาวุนโยดาคินยโยอัญชลิกาลนโยอนุตตะลังบุญญาเขตังโลกาสาติ คาตุปริสุภานุภาเวนะสามบาทุกขาสัพพปยาสัพพโลคาเวมุนกันติเอเตอุธามะตติยังสัพพติสัพพตัตายาสัพพวันดังโลกัง เมตตากรุณามุติดาเบคาสกเตนะเจตสาจาตุติสัมเมตวาวิหารติสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติ นาปะปะกังสุปินังปัสสติ มานุสานังปโยโหติอมนุสานังปโยโหติเดวตาลคันตินาสัติวาเวสังวาสัทังวาปามตโตวันนังจิตังสมาธิยเตโมคาวันโนวิปัสสิดเตอาสมุโลกลังกโลติอุตาลิงอปาติวิชันโดภามาลุกุบะโคเตเอเตวตามาโตติยังอเวลังอเวลาสุขจิวิโน กาตังบุญยังบาลังไม่หังสาเพบาคีพระวันตุเต ภาวัตุสาปะมังกาลังรักขันตุสาปะเดวตาสาบาบุธานุภาเวนะสับบาธรรมานุภาเวนะสับบาสังฆานุภาเวนะโตทิโอนโตนิรันดลังอลังรู้โตยติปโสบกวานามามิหัง อาปาสาจาพุทธาคนนังอลังรู้โตยติปโสบกวานามามิหัง อรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรนาสัมปันโนสุขตโลกวิโทอนุตตาโลภุริสธรรมาสาลาติสัทธาเทวมนุษย์นังบุตโตปกวาติอากาสาจธรรมเมตังอนังบุตอิติปโกปกวานามามิหังสวาคาโตปะควตาตโมสันติโกอาคาลิโกเอปัสสิโก โอปัญญิโกปัจจังเวริตาภวินโยเหติอากาศาจะสังหานังรังบุตโอิติปิโสบกวานามามิฮังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ โอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวกสังโฆ สามิสิปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวกสังโฆยาดีดังจัตตาลิปุริสยุคานิอาถาปุริสปุคลา เอสะภะคะวะโต สาวกสังโฆอาวุนยโย ปาวุนยโยดาคินยโย อัญชลิกลนโย อนุตาลังบุญญาเกตังโลกาสหาติธาตุปริสุภานุภาเวนะสาบาตุกะตัปปะปยาตัปปะโลกาเวมุจันติเอเตวตมะโตติยังสัปปะทิสัปปะตตายาสัปปะวันดังโลกังเมตตากรุณามุติตาเบคาสกเตนะเจตตาตาตุติตั้งบริตวาเวหาลติ สุขังโสบาติสุขังบาติปุจจติ นาปาปกังสุภิลังปัจจติมนุษยสานังปิโยโหติ อมนุษยสานังปิโยโหติเดวตาลักขันตินาสกิวาเวสังวาสัทังวากามาติโอวันนังจิตังสมาธิยติโมควันโนวิปัสสิตติอาตมุลโหกลังโลติโอตาลิงอปาติวิชันโนบามาลุกุปะโคติ เอเตวุตมะโตติยังอเวลังอเวลาสุขจีวิโนกาตังบุญยังบาลังไมหังตะเปบาคีบวันตุเตภาวตุกัมังกาลาดังกันโตตาปเดวตาสัาพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะโสติโอนตุนิรันดลังอหังบุตโติปิโสปควานามามิหัง วิญญาณัญจาพุทธคุณังอรังเลือถอยติปิโสปกวานามามิหังอรังสัมมาสัมพุทโธเวชาจรนาตัมมันโนสุขาตโลกาวิโทอนุตตโลบุริสธรรมสาลาติสัทธาเดวามนุสานังบุตโตปกวาติวิญญาณัญจะธรรมเมตังอหังเดถอยตยปิโสปกวานามามิหังสวากาโตภควตาดัมโม ปราณิติโกอาคาลิโกเอปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวริตาโพวิญญูหิเตวิญญาณัญจะตั้งขานังอรังดุถอยติปโสปกวานามามิหังสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆ สามิกิปฏิปันโนปะคะวะโต สาวกสังโฆญาดีดังจตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสบุคลาเอสะปะคะวะโต สาวกสังโฆอาวุนยโยปาวุนยโยดาคินยโยอัญชลิกาลันโย อนุตารังบุญญาเกตังโลกาสาติ ทาตุปรตุภานุภาเวนะสาปะตุขาตาปะปยตาปะโลคาเวมุนจันเต เอเตอุตมะโตติยังสาพพะทิสัพพะตตายะสาพพะวันตังโลกัง เมตตากรุณามุทิตาเบคาสัพเตนเจตสาจาตุติสังบาลิตาวาวิหารติโตขันธุปฏิโตขังปฏิพุทธติ นาปะปะกังสุบินังปัสเตมานุสานังดิโยโหติอมนุสานังดิโยโหติเดวตาลาคันเตนาสกีวาเวสังวาสะทังวากามเตโตวันนังกิตังธรรมาติยาตโมคาวันโนวิปัสสิจักติอาสัมโลกลังกโลติวตาลิงอาปาติวิชันโดพมะลุกุปะโคโหติ เอเตโอตมะตติยังอเวลังอเวลาสุขจีวิโนกาตังบุญยังบาลังไมหังสาเปบาคีพระวันตุเตภาวตุสาปมังคาลังละขันตุสาปเดวตาสามบาบุธานุภาเวนะสบาธรรมานุภาเวนะสบาสังขานุภาเวนะ สติโอนตุนิลันตาลังอนังฤทัยติปิโสปะกวานามามิหังโพชังโคสติสังฆาโตธรรมานังวิทยโยตถาเวลิยมปิติปัสสะเทโพชังกาจตถาปะเลสามาตุเปชโพชังคาสัตเตเตสมณสินาโมนีนาสมดาคาตาภาวิตาบาวลิกตา สร้างวันนันเดียเบญญายานิบานายาจโบธิยาเอเตนะสาจวาเจนะสติเตโหตุสัปดา เอกาสามิงสมเยนาโทโมคัลลานกัสบังเกลาเนตุกเดตตวาโพชังเคสเดสเยเตจาตังอภินันทิตวาโลคาโมจิงสุตังคเน เอเปนะสาชวาเคนะโสติเตวตุสัปดา เอกาลาธรรมราชาปิเคยันวิสิโตจนดะเทเลนะตันเยวาปนาเปตวานาตาตลัง สามบุติตวาจาปาธาตัมหาวุธาติทานโส เอเตนาตาจวาเชนาโสติเตโหตุสัปดา ปาหินาเตจาพาทาตินานัมปีเมตินัง มาคาหตากิเลสาวาปัตตานุปัติธรรมตังเอเตนาสาจวาเชนะทิเตโหตุสัพปดาสัพกตวาพุทธรัตนัง โอสาตังอุตมังวลังทิดังเลวามนุสานังโกตาเตเชนะโสทินา นาสันโดปาตวาสาเบดุขาวุปัสเมตุเตสากัตตาวาธรรมารัตนังโอสาตังอุตมังวลังปาลิลาหุปาสามานังธรรมเตเคนะโสตินา นาสันตุปาตวาสาเบพายาวุปาสเมตุเตสากัตตาวาสังฆรัตนัง โอสาตังอุตมังวลัง อาหูในยังปาหูในยังสังฆาเตเจนโทตินา นาสันโดปาตวาสาเบ โลคาอุปาสเมตุเตยันดุนิมิตังอวมังคลัญจาโยยามนาโมสกุณาสสะโตปาตะคาโหตุสุบินาคันดังบุทธานุภาเวนาวินาสเมนโต ยันโดนิมิตังอวมังคลันจาโยจามนาโปสกุณาสัตโตปาปะกะโหดุสุบินังอกันดังธรรมานุภาเวนาวินาสเมนโตยานโดนิมิตังอวมังคลันจาโยจามนาโปสกุณาสัตโตปาปะกะโหดุสุบินังอกันดัง สังขานุภาเวนาวินาสเมนโตอิติปิโสภะกะวาอะรหังสัมมาสัมพุทโธอิทาจลนะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตาโลปุริสาธรรมาสาลาติสัทธาเดวมนุตยานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตานโมสันติโกอาคาลิโกเอปัสิโก โอปัญญิโกปัจจตังเวริตาโพวิญญูหิตตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาดีดังจัตตาลิปุริสายุคานิอัตตาปุริสบุคลา เอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆปาวุนยโยปาวุนยโยปินยโย อัญชลิกาลันโยอนุตาลังบุญญาเขตังโลกาสาติภาหุงสหสมาภิเนมิตาสาวุทันดัง ทิเมฆลังอุติตะโคละตะเตนะมาลังทานาติธรรมวิธินาชิตวามุนินโดตันเดจะสาภวตุเตชยมังกราตัง มาลาติเลกามาพิโยชิตาปลาติงโคลัมบนาลวะกามารรมะคาขยักขังทันเตตุดันดาวิธินาทิตวามุนินโด ตันเดชะสาภวตุเตชยมังคลาตัง นาราคิลิงขชวลังอธิมาตบูตังทาวันกิจาสมัสเนวสุดารุนันดัง เมตตัมบุเสกเวทินาชิตวามุนินโดตันเดชะสาภวตุเตชยมังคลาตัง โอเกตาคาปมติหาตสุดาลุนันดังทาวันดิโยจนปะทังคุริมาละวันดัง อินเดปิตังขตมโนชิตวามุนินโดตันเดชะสาภวตุเตชิยมังคลากังกัตตวานกาธมุขลังอิวาคาพินิยาอินตายะุทภวชนังชยกายมาเช สันเตนะโตมาวิธินาจิตวามุนินโดกันเดจะสาภวตุเตชยมังคลากังสัจจังวิหายมติสัจจกวาดเกตุงวาดาปิโลปิตมนังอธิอันนภูตัง ปัญญาปฏิปัจลิโตชิตวามุนินโดตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลากัง นันโดปนันดพุทธคังวิพุทธังมหิทิงอุตเตนะเทระพุทธเกนะกัมมาปยันโดเอโดปเดสวิทินาชิตวามุนินโด ตันเตชะชาปวัตุเตชยมังคลากังดุคาหาดีติบุจาเคนะสุธาตหาทังพรามังวิโสจิสุขินีจิปกานิธานัง ยานากะเดนวิธินาชิตวามุนินโดกันเดจตาปวตุเตชยมังคลากันเดตานิพุชยมังคลากคาธาโยวาจโนดินานินเนสละเตมะตันที เอตวานะเนกเวทานิจุปัตวานิโมขังสุขังอาทิขมยนโลจะปัญโย มหาตาลุนิโกนาโพหิตายาตาปปานินางโอเลตาวาปาลเมสาบาปโตสัมโบธิมุตมัง เอเตนะสาจวะเคนะโหตุเตชยมังคลังชายันโตโพธิยาโมเลสกายานังนันเดวันโน เอวันตาวังวิทโยโหเชยาสุชยมังคเล อาปาราชิตบาลังเคสิเสปาทวิโปคะเล อาติเสกตาปบุทานังอาคัมปาโตปโมดตติโตนาคาตังสมังคาลังสุปาภาตังถุยตังโตคานโนสมุตโตจาโตยีทังพรหมจาริโตปาดากินังกายธรรมังวาจากรรมังปดากินัง ปาดาทินังมโนกรรมังบาลีทิเตปดาคินาปาดาคีนานิจตวานาลาบันนันเดปดาคีเนทุกขปัตตาชนิทุขาพยาปัตตาชนิพยาโสกปัตตาชนิโสกาโหนตุสัพเปติปานิโน เอตาวตาจะอเมหิสัมดายังบุญสัมปดัง สามเดเดวานุโมดันโตสัพพะสัมบาสิติยาดานังดานังทุสัทายาสิลาลาคันโตสัพดาภาวันนาปิดาตาหนตุดาชันตุเดวตาขตาตาเพบุตธาปรปตาปาเจกันนังจะยังบาลังอาลาหันตานังจะเปเทนะ เวลาขั้นมันดาเมสาบาโซภวะตุสาพมังคาลังเวลาขั้นโตสาปเดวตาสาบาบุทธานุภาเวนาสดาโสทิพวันตุเตภาวะตุสาพมังคาลังลาคันตุสาปเดวตาสาบาธรรมานุภาเวนาสทาโสทิพวันตุเต ภาวะตุปาปมังคาลังราคันตุปาปรดวตาสาบาสังขานุภาเวนะสัทธาโตทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุเมื่อกี้นี้คุยกับโยมเขา บอกเราเนี่ยบวชมาห้าที่เจ็ดปีเนี่ยไม่เคยใครที่จะเอาเสื้อกันฝนมาถวายไม่มีถ้ามันดีฝร่ม โยมเพื่ออาจารย์บอกเนี่ยอามาซื้อมาแล้วสองตัวเดี๋ยวจะหาผ้าในอยากได้ คือเสื้อกันฝนสำคัญ เวลาไปทำบัดเนี่ยโหทั้งทั้งลมทั้งฝนเนี่ยร่วมกันไม่ได้เราใส่เสื้อกันฝนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ไม่มีใครมาถวายเลยห้าที่เจ็ดปีมันก็เลยบอกโยมอ่ะพระก็บอกไม่ได้หรอกจะอาโน่นนี่บอกที่อาจารย์ที่บอกได้เพราะเราซื้อมาแล้วสองตัวเราไม่เอาหรอก ถึงจะบอกได้เยอะถามว่าให้พระนี่อยากแร้จังวะสำคัญนะ โยมตอนนี้บ้าง หน้าฝนเนี่ย โอ้ลมทั้งลมทั้งฝนเนี่ยร่มกันได้ที่ไหนเรา เปียกครึ่งตัวเนี่ย แต่เสื้อกันฝนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไรหรอก แล้วบางทีฝนตกมากๆไปบินบาตก็ได้แต่ไม่มีใครสนใจนะ ไม่เคยเลยนี่ได้บอกโยมแล้วถ้าพวกโยมถือศีลได่ไหมศีลเนี่ยจัง มีวิธีถือยังไงง่ายที่สุด วิธีถือศีลนี่ยถือแบบไหนลองพูดให้เราฟังดิฮะอ่าพูดมาครับคิดไปถูกไปอะไรแล้วตั้งใจเลยค่ะตั้งใจจิตใจเราจะบอกง่ายๆรักษาศีลนะรักษาข้อเดียวพออย่าทำชั่วอย่างเดียวพอ รักษาได้หมดแล้วจำไว้ศีลมีแต่ห้าห้ามทำชั่วเท่านั้น รักษาข้อเดียว อย่าทำชั่ว รักษาได้หมดเลยเข้าใจง่ายง่ายถ้าไม่ต้องมาไม่ ทำชั่วอย่างเดียวฉันรักษาได้หมดแล้วทั้งห้าถึงแปดถึงสิบฉันรักได้หมดสินม่แต่ห้ามทำชั่วทั้งนั้น ใช่ไหมก็เราไม่ทำชั่วอย่างเดียวฉันฉันรักษาได้หมดแล้วนี่วิธีง่ายๆนะอาอาตมาเนี่ยสอนยากไม่เป็นสอนง่ายๆจะเป็นอยู่ ละอริยสัจสี่โยมทุกสมุทัยนิโรธมรรคครูบาอาจารย์สอนโยมมาเยอแล้วไหนอธิบายเราฟังนี้ทุกสมุทัยสักคู่เนี่ยอธิบายเราฟังดิช่มาช่วยกันหน่อย ช่วยกันหน่อยเขาจะแย่เนี่ยอธิบายเราฟังนี้ฮะ เอาเราอธิบายเราฟังดิทุกการเปลี่ยนแปลงครับผม การเปลนการทำโอ้ยยมพูดแต่มันยาก คนได้แก่ก็ฟังได้ยากคนยุคเจ็ดสิบแปดสิบมันไม่รู้เรื่องให้พูดง่ายๆแบบนี้ไม่ได้เลยให้ง่ายไปเนี่ยคือทำของยากให้เป็นของง่ายหนูเข้าใจไหมฟังนะพวกเนี่ย หมาว่าถูกตีหัวมา ถูกเขาเตะเขาต่อยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมึงไปขโมยตามเขาในเหตุเพราะไปด่าแม่เขาไปลักของเขาไอ้นี่ไอ้นี่เหตุที่เป็นเนี่ยเนี่ย เหตุที่มันเกิดย่างนี้ฟังง่ายไหมไม่ต้องอนุนัอนอ้นนี้ฟังง่าย เหตุ เพราะมึงเนี่ยไปลักของเขาไปด่าแม่เขาไปพูดไม่ดีเขาจะเล่นงานวันนี้เหตุที่เหตุที่มึงไปโดนนั่นแม่เขาในเหตุที่เกิด ทุกเกิดจากเหตุเนี่ยใช่ไหมเราง่าง่ายๆเอาของธรรมชาติ มองให้เห็นนี่แหละถูกไหมเออเมื่อดีใครมาทำเออถ้าจะมึงไปทำอะไรเข้ามาเนี่ยเขายังมาเล่นงานตำรวจมาจับนะเหตุเพราะมึงจะไปขโมยเขาเข้าใจไหมโยมเข้าใจง่ายไหมอย่าไปโอ้ยมันเขาใหญ่ยากนะอันนี้ธรรมชาติแบบนี้นะเหตุถ้าามึงไปลักขโมยเขาเ้าหกเขา ไปทำอะไรเขาเขาเนี่ยตโลจะไปเหตุเี่เหตุถ้ามึงทำมันน่ะอย่างนี้มันเข้าใจง่ายไหมเอานาสองข้อแล้วก็ยีโรดพมาทุกขมักไปไงไอ้ผู้ที่ว่านะอธิบายเราฟังนี้อ่าช่วยกันดีหลายคนเนี่ยแมมนีโรดความดับทุกข์มักคผลธมดับทุกข์ใช่ไหมได้ไหมไม่ได้ เดี๋ยวเราจะบอกบอกไม่นาบอกไม่ได้ ได้ก็บอกพูดมา ตอนนี้นะ ต้องเอาของยากแบง่าทุกว่าทุกพ่อมึงไปรับของพ่อคณถูกตีอยู่ตรงเนี้ยมักคือให้เรียกรถมาจะไปรับ นี่มักหนทางที่พาไปหาหมอพอถึงหมอมารักษาหายนานๆนี้โลด เข้าใจงั้นเข้าใจง่ายไหมอ่าจะไปพูดอะไรมันยากทำไมโอ้หเข้าใจยากอย่างนี้เข้าใจไหมยงเข้าใจทุกคนนะอ่านี่โลด มัรเลยมันคู่กันมรกคคือว่าคนเนี้ยมันจะตายไปอะไรก็แล้วแต่ ให้โทรศัพท์ไปเรียกปอจะตึงไม่ไปเอาไปโรงพยาบาลหน่อย เมื่อถึงโรงพยาบาลหมอรักษาหมอรักษานะนีโรอดับทุกข์อย่างนี้ฟังง่าย นะโอ้ไปได้เงินโอ้ยยากยากมาก เข้าใจนะอ้าวใครมีอะไรถามถามเราได้นะ เดี๋ยวเราจะกลับแล้ว ไม่มีใครถามเลยมันไม่มีใครถามอะไร เลยโอ้แสดงว่ารู้กันเยอะนะอันนี้ถามนะอาดีแล้วไม่มีถามที่อะไรถามมั่งนะกิเลสทำยังไงถึงจะละกิเลสได้เร็วโลภโกรธหลงครับผมเอางี้ดีกว่า แกถามเรานะเราจะถามแกบ้างคนที่ไม่รู้กอไก่เขาใครเลยบอกอาจารย์เนี่ยผมอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ย ให้แกตอบมันว่าไง ถ้า มันกอไก่เขาไข่มันยังไม่รู้ว่า มันอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าโยจะคิดว่าไงมันยากไอ้ขั้นนั้น มันยากมากโยมโอ้ยโยมเดินเก้าเดียว ใช้ถึงประตูไม่ได้ตรงตัวที่เก้าไอ้อย่าง เงี้ยโยงถามมาขอมันสูงมาก มันต้องนำเนินไปหนึ่งต้องมีศรัทธาถ้าทาแล้วนะต้องมีต้องมีศีล ถ้าศีลดีศีลดีแล้วก็ทำสมาธิเกิดขึ้นไวสมาธิเนี่ยพอเกิดเต็มที่แล้วสมาธิเกิดอย่างที่สมาธิอย่างมากโยมไปไงจันพรมเนี่ยผ่านไปไม่ได้สมาธิพอเกิดพอจิตเราไปสมาธิ มันจะเกิดมีฤทธิ์ฤทธิ์ทางใจหูตหูทิพตาทิพแสดงฤทธิ์ได้ รู้จัก บุคคลอื่นเขามาถามเรารู้ว่า คนนี้มันเกิดจากรู้หมดแปดอย่างวิชามีตอนนี้คนจะติดจิตน้อันนี้ กูทำไปแล้วทำไปหรอสมาธิมีง่ายอย่างเงี้ยแต่ว่าทำตาแล้วฉันผม เราต้องอย่าไปติดมัน ให้เดินในแต่รักต้องพิจารณาร่างกาย พิจารณากายนั้นมันจะเกิดปัญญา ปัญญาเนี่ยที่จะรักอาวิชาได้จนคือทำอะไรมันไม่ได้หรอกสมาธิไม่สามารถจะทำอะไรไม่ได้ ต้องปัญญา ปัญญาเกิดจากการพิจารณา พิจารณาพิจารณาร่างกายของเราจะพิจารณาที่อื่นเบางคนไป่ไปลงความจริงธรรมะกรรมฐานอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว จะไปทำไมที่อื่น เราจะทำไม่ทำเท่านั้นน่ะ มันเรื่องอยู่กับเรานี่เข้าใจไหมต้องเข้าใจนี้ด้วย วันนี้ก็ถามอะไรเลยถ้านายถามอาจารย์ทำไมชื่อชาวเรือนเป็นไงเยอะแยะคือยังไม่ไม่ชื่อ เพราะน่าจะถามนะเข้าใจมันหรือไม่เข้าใจ คือพระตั้งให้เรา ธรรมะของพระเจ้านีแปดหมื่นสี่ธรรมขันธ์ใช่ไหมย่อเหลือสามเรือนหนึ่งไม่ทำชั่วเลยสอง ถ้าเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองให้ทำบุญเรื่องที่สามถ้าจิตของให้จิตผ่องใสก็ทำเพื่อเท่านั้นอ่ะเข้าใจไหมคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะไม่ใช่เรือนชาวบ้านเขาอยู่คนเมื่อเทือนที่ไม่มีเรือน ไม่มีศีลมันติดตารางใหญ่ๆหรือเปล่าใครจะถามอะไรถามได้นะเดี๋ยวเราจะกลับเลยถามมาเลย ถ้าอยากจะให้คนถามนันมันแล้นี่มีใครเป็นหัวหน้ามั่งนี่เป็นหัวหน้างานหัวหน้าอะไรฮะไม่เป็นไม่มีใครเป็นหัวหน้าเหรอ เอาละแค่ชมรมจะบอกอะไรให้ เป็นหัวหน้านะนะ อย่าบ้าอำนาจจำไว้อย่าบ้าอำนาจถ้าบ้าอำนาจเป็นคนเขาเกียดเออถ้าตำแหน่งนี้มันไม่คลองสู่ตลอดชีวิตเราเป็นหัวหน้า เราไม่เหยียบหัวใคร แต่เราจะนั่งอยู่ในหัวใจของคนเข้าใจไหมอ่าเนี่ยสำคัญนี่เข้าใจนะอ่า ไม่เป็นเป็นเรื่องน้องนะหนึ่งต้องมาก่อนนายแล้วทำงานก่อนนายทำงานก่อนนายมาก่อนนาย เลิกทีหลังนายถือเอาสิ่งของที่นายให้สิ่งของที่นายให้นะแล้วก็ทำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเอาคุณของนายไปสรรเสริญถูกไหมนี่เป็นลูกน้องที่ดี ลูกนายที่ดีก็จ่ายงานพอสมควรแก่เขาจ่ายพอเขาเรามีอาหารอะไรแปลกก็ให้เขากินมั่งให้รางวัลเขามั่งเมื่อเขาป่วยเราไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเขาเป็นไงวะใช่ไหมไปเยี่ยมเขามั่งไปดูนยเป็นยังไงเท้าทายเขามั่งแล้วก็ปล่อยตามสมัยเราไปเมืองนอกเมืองอะไร มามีอะไรแปลกใครไปกินบ้างให้มีของแปลกต้องกินบ้างเท่านั้นน่ะถูกไหมโย มื่อเราเป็นลูกน้องของอยนานมาเยี่ยมเราทัวร์เนี่ยดีใจเลยโอ้โหมันเต็มใจใครมีอะไรถามไปไม่มีอาจารย์ยุ่คงจะรู้มากอันว่าไงแม่ไอ้ปฏิบัไอ้ปฏิบัตยอน เราเนี่ยบวชมาห้าเดือนเจ็ดปีปฏิบัติทั้งวันเลยทั้งคืนมันยังไม่สงบเลย บอกกงๆนะ ไม่เคยสงบเลยนะไม่เคยสงบเลย แต่ว่ามันใจมันจะสงบหรือไม่สงบ ไม่ใช่ในที่ของเราหน้าที่ของเราคือทำอย่างเดียวถูกไหมทำอย่างเดียว เดี๋ยวถึงเวลาเป็นเอง ถึงเวลามันทำเอง มันเป็นเองเหมือนเราปลูกมะม่วง ปลูกวันนี้พวกนี้ไปดูมันลูกไม่เมียมันต้องมันลดน้ำเดี๋ยวถึงเวลามันจะออกมันเองห้ามก็ไม่มันก็ไม่ฟังทีนี้คนเรามันโดนบ้างนั่งสมาธิชั่วโมงน้องหมอยเมื่อยไว้แม่กลับบ้านดีกว่าเป็นอย่างนั้นให้เป็นหัวหน้านะ สั่งอะไรต้องสั่งให้ละเอียดนะ สั่งให้ชัดเจนเลยเนะี่ย เป็นหัวหน้าต้องสั่งให้ชัดเจนละเอียดสั่งแล้วถามน้องๆอ่ะรู้ไหมเราสั่งว่าอะไร ถามมันรู้ไหมเราสั่งว่า อะไรต้องทำคำสั่ง ถ้าไม่ทำคำสั่งแล้วไม่มีตัวอย่างมีเศรษฐีคนหนึ่งประมาณเจ็ดสิบปีแล้วไปเอาคนใช้มาจากภาคอีสานสามคนคนสามคนนี่นี่ก็บอกให้แต่ ไปเรียกสักที่มันนะเจ้าที่ไปกูจะไปสิงคโปร์มันก็ไปนี่ไปสิงคโปร์ไม่ไม่มีขับไปแล้วทักทักคน สิงคโปร์ตอนนี้นานๆเข้าจอนายก็บอกให้คนไปดูที่จะต้องนานทำไมยังไม่ไปวะเดี๋ยวก็จะขึ้นดอนเมืองไม่ทันรถเครื่องบิน ถามทำไมไม่ไปบอกมันไม่ไปแล้วคันบอกไปสิงคโปร์ว่าก็บอกเขาที่ไปเจ้านายฉันเนี่ยมปที่บ้านจะไปสนามบินดอนเมือง ใครผิดเจ้านายผิดไปต่างวันต่างงานนะไปเรียกที่มาเราจะไปสิงคโปร์หรอกนะมันก็ไปไปบอกที่ร้างงานได้ชัดๆนะมันมีอีกหลายอย่าง อย่างเงี้ยเนี่ยยกมาเป็นหนึ่งอย่างเราเป็นเจ้าว่าเราสั่งงาน ครับ ถามว่าเราสั่งว่าไงพูดเราฟังดีแล้วเนี้ยถึงแน่นอนตอน นี้ขัดหน้ากับปากไว้เลยนะพูด 那么厉害，啥了，看到吗？差不多。